السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الحافظ المنذري رحمه الله تعالى الحديث الحادي على العشرون قال رحمه الله عن أم عطية رضي الله عنها قالت لما مات زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسة واجعلنا في الخامسة كافورا أو شيئا من كافور فإذا, غسلت فإذا غسلتنها فأعلمنني قالت فأعلمناه فأعطانا حقوة أو حقوة فقال أشعرنها إياه خرجه البخاري ومسلم في حديث المؤلف رحمه الله أزنغمزية زيا هي حديث مسألة يا غسل الميت غسل الميت ni kama anaingia sasa kwenye masala ya ahkam aljanaiz ahkam aljanaiz hii hadithi ya umma atia yaelezea sifatu ghasl almayit sifatu ghasl almayit namna ya kumuosha maiti na maiti hapa alikuwa mwanamke asema umma atiya رضي الله عنها لما مات زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أليبكوف زينب زينب هي أكبر بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر بنات رسول الله نزينب ديوم كبوة ديو وقوانزا كتك مبنتي ومتومي عليه الصلاة والسلام الكوم كبوة ونزينب sasa akafa radhiallahu anha <clears throat> alipokufa wakati wa kuoshwa sasa mtume alayhi salatu wasalam awelekeza kina ummu atiya na ummu atiya alikuwa ni mwoshaji maarufu Madina anayeosha wanawake alikuwa ni mwoshaji maarufu Madina wanaosha wanawake wenzake wakifa mtume akamwambia <clears throat> sema umwatia qala lana rasulullah sallallahu alaihi wasallam akatuambia sisi mtumi ambaye tunaosha tuambia nini ighsilnaha witran mwosheni josho la witr na witr yenyewe akaibainisha kwamba si moja sikusudii moja na kusudia witr ya tatu kwenda juu witr ya tatu kwenda juu idhan kumuosha maiti kwa josho moja tu hata kama ni witr ma yambaghi ma yajuz hadha hata kama ni witr lakini الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر kuanzia tatu hata kama josho moja tu litamsafisha maiti litamsafisha kila kitu lazima liyako tatu kwenda juu witran thalathan muosheni mara tatu au khamsan au mara tano na riwaya nyingine riwaya nyingine Muslim ilisema au sab'an akaongeza saba kaongeza saba kisha akawaambia in ra'aytunna dhalik mukiona yahitajia mpaka mara saba kwa hivyo al-asl maiti huoshwa mara tatu mara tatu josho la tatu halikumsafisha vizuri tutaongeza la nne tukiongeza la nne mpaka tuongeze na la tano kwa sababu tumalizikie kwenye witr na witr ni idadi ambayo kwamba haina uwili haigawanyiki mara mbili tukimosha mara tano tukaona bado tamosha mara sita lakini lazima tuongeze na saba ili tumalizikie kwenye witr naam kisha baada ya kumosha akawaambia waja'alna fil khamisati kafuran lile josho la mwisho siku zote kafur hutiwa kwenye josho la mwisho hutiwa kwenye maji ile kafur alafu akaoshewa maiti josho la mwisho baada ya kuoshwa na kafur hatiwi tena maji hatiwi tena maji kwa sababu utaitoa ile kafur mwilini na ni hikma iwekwe mwilini wa maiti ndio maana ile kafur ikaambiwa ni josho la mwisho josho la mwisho ili ibakie kwenye mwili wa maiti sasa akasema waj'alna fil khamisa na muweke kwenye josho la mwisho la tano kafuran au shay'an min kafur wekeni kafur au sehemu ya kafur ndani ya ile maji mutanganya alafu mumoshe nayo mara ya mwisho na kafur ni nau min atib ni aina ya tib maarufu hata sasa julikana kafuri kafuri maarufu <clears throat> na lillahi alhamdu watu wanatumia kwenye kuosha maiti na yafaa liweko josho la mwisho kabisa na hii kafur ni muhimu sana kwa maiti kwa sababu ni katika tib ni katika manuketo ambayo kwamba huburudisha mwili wa maiti na hufanya usioze haraka ndo hikma yake huburudisha tabrid jasad almayit tabrid hufanya mwili wa maiti uwe baridi kwa sababu roho ikitoka mtu wa moto mwili thumma baada muda ukapoa pole pole pole pole sasa kafuru ikioshwa nayo uzidi kutuliza ule mwili na hufanya usioze haraka wale wadudu wa kula mwili uchelewa kula mpaka ile kafuru imalizike mwilini kafuru ikiisha mwilini ndio maiti huanza kuliwa na ardhi sasa au na wale wadudu wa ardhi kwa sababu ile kafuru hufukuza wale hawamu wale wadudu wa kula mwili wa mwanadamu hiyo ndio faida ya kafuru fa idha ghasaltunha mukimaliza kumuosha hivyo nilivyowaambia fa'alimnani nijulisheni niambieni sasa kishamaliza kumosha sakina umuatia wakamuosha walipomaliza asema fa'alamnahu tukamjulisha kwamba tushamaliza kufuata maagizo yako kwenye kumuosha tushafuata baada ya kumaliza akasema fa'atana haqwahu au hiqwahu zote mbili sawa fa'atana haqwahu akatupa kikoi chake alhaqu alizar alhaqu alizar ni kikoi anachovaa mwanamume <clears throat> sasa mtume alayhi salatu wasalam akatoa kikoi chake akawapa faqala kisha akamwambia ash'irnaha iyyah ash'irnaha iyyah ash'irnaha ay ij'alnaha الثوب الذي يلي جسده اجعلنها الثوب الذي يلي جسده yani mkimkafini hu binti yangu ile nguo inaomgusa mwili iwe ni kiki kwa changu alafu juu kama mtobandika sanda zingine bandikeni juu yake lakini nguo ambayo kwamba iguse mwili wa huyo msichana <clears throat> iwe ni kikoi ichango tumewaambia <clears throat> kwa ajili ya tabarruk bi athari nabii kwa ajili ya baraka ya kitu kilichogusa mwili wake mtume kwa hivyo akataka binti yake kile kikoi ambacho kimegusa mwili wake ndicho kiguse mwili wa ule maiti ambaye ni binti yake alafu sanda zingine ziwekwe juu juu yake lakini ile nguo ya kugusa mwili iwe ni kikoi chake kwa ajili ya kutabaruku kwa athar katika athar za mtume alayhi salatu wasalam na huenda ikamkhafifishia sehemu ya dhiki ndiyo hikma ya kumpa kile kikoi chake na akashartiza kile kikoi ndio iwe nguo ya kumgusa mwili wake asiguse na sanda zingine mpaka ile kikoi alichokivaa yeye kikagusa mwili wa mtume alayhi salatu wassalam hiyo ndio sifa alivyoelekeza sahihi wa hivyo maiti tatu tano tano haitoshi saba baada ya saba ndio ulama wamekhtalifiana je kama tumemwosha mara saba na bado tutaona ahitajika je tukomee kwenye saba au tuongeze na nane na tisia kwa sababu lazima tumalize kwenye witr kama saba haitoshi tukiongeza josho la nane lazima tuongeze na la tisia tumalizikie kwenye wito kuna baadhi ulama wameruhusu zaidi ya saba na baadhi ya ulama wamesema hairuhusiwi zaidi ya josho saba lakini alladhi yadhhar wallahu aalam ni kwamba jaiz madamu haja iko ya kusafishwa uchafu usafishwe si watu maiti na kitu kichafu kwenye mwili wake hiyo ndo mukhtasar ya hii hadith fihi fawaid fi hadha alhadith عدة فوائد الفائدة الأولى الحديث يدل على أن غسل الميت واجب الحديث يدل على أن غسل الميت واجب وفرض كفاية حديث يونيشا kwamba kumuosha maiti ni lazima نفرض كفاية kifaya lazima نصوت na sote tukitomuosha tutapata tutapata madhambi Allahumma illa shahid isipokuwa shahid aliyekufa kwenye vita huyo yajuzu kumuosha pia lakini yapendekezwa kuacha kumuosha lakini tukamuosha shahid hakuna shida jaiz na yafaa si kwamba haifai kuoshwa shahidi yafaa la ishkali lakini bora ni kuata kumosha bora ni kuata kumosha ثانيا فائده pili وفيه وجوب بداية الغسل بالثلاث لا أقل من ذلك وفيه ndani ya hadithi pia kuna faida gani wujubu bidayati alghasl bithalath ni lazima josho lianzie mara tatu si moja hata kama moja ni witr lakini lazima ianzie tatu witr ya tatu la aqalla min dhalik sio chini ya tatu sio chini ya tatu kwa hivyo ndio kumuosha ni witr lakini witri yenyewe mtume ameifasiri akasema thalathan hakusema wahidan hata kama moja ni witr lakini la haifai josho moja lazima tatu kwenda juu tatu kuendelea chini ya tatu hairuhusiwi kumosha maiti chini ya josho matatu yani mtu akamosha maiti mara mbili au akamosha maiti mara moja hadha ma yajuz si sawa usahih ni maiti huoshwa kuanzia mara tatu kwenda mbele nne tano ila akhir na ukimalizikia umalizikie kwenye josho la witr witr sio shafi ثالثا فائده tatu وفيه منao katika hadithi vile vile annahu inihtija ni kwamba ikihitajia ule mwili wa maiti zaidi ya tatu zada ala an yaqta ala witr atazidisha mpaka akatike kwenye idadi ya witr yani mathalan umemosha mara tatu ukaona bado hajasafishika basi ongeza mara nne ongeza na ya tano umalizikie kwenye witr mara tano umemwona bado hajasafishika utaongeza mara ya sita utaongeza na saba mpaka umalizikie kwenye idadi ya witr na hiyo ndiyo kaul sahihi kwenye masala eh, kwa sababu riwaya muslim nyingine imekuja baada ya sab'an mtume akasema au akthara min dhalik au zaidi ya saba mkitaka kuongeza ongezeni madamu mtamalizia kwenye witr wa hadha alladhi rajahahu an-nasai na hii ndio kauli aliyorajihisha pia al-imam an-nasai rahimahullah kwa hivyo haina maana kwamba mwisho mara saba kuoshwa maiti lakini tukimuosha mpaka mara saba tukaona bado anahitajia tena kusafishwa tutaongeza ya nane na ya tisa mpaka tumalizikie kwenye adadi ya witr kwa hivyo la haraja fi hadha wala hakuna ubaya jambo hilo faida ya nne وفيه أيضا مشروعية تطويب جسد الميت وفيه مشروعية تطيب جسد الميت hadithi imetokea ni sunna kuutia manuketo mwili wa maiti kuutia manuketo mwili wa maiti eh tibi mafuta yote ya tib hata bukhur hata bukhur bal baadhi ya ulama wamependekeza pia ufukize na zafaran eh, na, na na kafur la haraj kwa hivyo ni vizuri mwili wa maiti kutiwa tib kutiwa manuketo ikiwa iko na yapatikana kwa urahisi ndio akasema atiwe kafuru na kafur ni nau'un min at-tib ndio ilikuwa ndio ilikuwa manuketo ya zamani manuketu ya zamani ilikuwa ni katika kafur na miti mingine khamisan faida ya tano wa fihi tajfifu badani al-mayit min ar-rutuba wa fihi tajfifu badanu al-mayit min ar-rutuba ni sunna kukausha mwili wa maiti baada ya kuosha ukiwa una rutuba ni sunna kukausha kwa nini lianna alkafura baada baadahu baada kaunihi tiban kwa sababu kuosh kutiwa ile kafuru baada kwamba kafuru manuketo fa innahu yujaffifu almayit ni katika kazi za kafuru kafuru hufanya kazi kadhaa kazi ya kwanza ya kafuru ni manuketo kwa ule mwili kazi ya pili huukausha ule mwili hufanywa kwa mkavu kwa hivyo la haraj kuukausha mwili wa maiti kwa futa au kuupaka kafur ile kafur wa hukausha mwili wa maiti na rutuba na kazi yake ya tatu ni kufukuza wadudu wa ardhi kufukuza kafur wale wadudu wa ardhi wakula ile mwili kwa hivyo ni sunna kuukausha mwili wa maiti imma kwa kafur au kwa kitambaa kama mwili maji ukaufuta futa mwili wa maiti la haraja fi hadha sadisan أو سابعا فإذا ساب وفيه أيضا طرد الهوام فإن الهوام لا تقرب الميت ما بقي رائحة الكافور فيه ذل ذل حديث يونيشا كفكوز والودود وأرض نهوميلي kwa sababu hawaukurubii humwili mpaka kafuru كافور harufu هروف harufu هروف كافور kisha ndio wale wadudu huanza kuula ule mwili pengine siku ya tatu ya nne kwenda mbele ile harufu ikipotea ya kafur ndio mwili wa mwanadamu unaanza kuliwa lidhalika ndio ulama wakapendekeza kafur iwekwe kwenye josho la mwisho kabisa baada ya kumpaka kafur maiti usimoshe tena usimoshe tena utaharibu utaitoa ile kafur na imewekwa kwa hikma yake bali baadhi ya ulama wamependekeza kafur iwekwe mpaka kwenye sanda kafan um, umtie kwenye mwili alafu nikiwezekana na ile sanda pia pake pake kafuru pia vizuri baadhi ya ulama wamependekeza hilo thaminan faida ya nane wa fihi mashru'iyat at-tabarruk alladhi bashara jasad ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam yani wa fihi mashru'iyat at-tabarruk ni sunna kutabaruku بالشيء alladhi bashara kwa kitu ambacho kwamba kimegusa jasad ar-rasul sallam mwili wa mtume ni sunna kutabaruku na kitu kilichogusa au athari katika athari ya mwili wa mtume kama jasho lake mate yake nywele zake ni sunna kutabaruku nazo masahaba walikifanya hivyo mbele ya mtume na wakiwaachia lidhalika fi sahih al-bukhari alitaja qissa kimoja na hicho kisa kilikuja baada ya hadithi aliposema idha urifa as-sabab batala al sababu ya jambo lilotendeka ikijulikanwa mshangao huondoka alipoitaja hii hadithi Bukhari ametajia kisa kama ushahidi wa hilo neno kisa chenyewe mtume alayhi salatu wassalam aliletewa zawadi ya kikoi kutoka na mfalme katika wafalme wa zamani walikimpa mtume hadia akamletea hadia ya kikoi kipya kizuri sana sasa ule mtumishi alipokuja kukileta kile kikoi alikileta msikitini masahaba wako mbele ya mtume akapewa ile zawadi ya kikoi kipya mtume alipopokea ile zawadi kuna sahaba mmoja alisimama yani alipopewa ile zawadi kwanza alikwenda ndani akakivaa akakivaa kile kikoi kizuri sasa baada ya kuingia ndani kukivaa akakaa mbele ya masahaba akamwonyea amependeza kikoi kipya sahaba mmoja akainua mkono akamwambia ya rasulullah a'tini a'tini a'tini nipe mimi hicho kikoi na haja nacho na mtume alayhi salatu wasalam alikuwa hana tabia ku, kuombwa kitu kukataa maskini masahaba wakaudhika sana wakaanza kumsuta e, nini mbona wafanya mambo haya sasa mtume alipoinuka kuingia ndani kwenda kumvulia kumpa masahaba wakamsuta umwenza, kwa nini unafanya tabia hiyo wewe wajua mtume hajui kukataa wajua kwamba mtume hajui kukataa kiombo kitu kwa nini wamuomba kumtia haraji wakamsuta wenzake sasa baada ya mtume kutoka ndani ashamvulia akamkunjia akamwambia hashika iwape ile niomba chukua akaja yule sahaba akakichukua alipokichukua kile kikoi akasimama mbele ya wenzake akawaambia sikizeni inni lam as'aluhu min haja lam as'aluhu min haja mimi sikukiomba hiki kikoi kwamba ati nina haja nacho nitaka kukivaa walakinni sa'altu au aradtu an yuj'ala kafani hina amut mimi nimekiomba hiki kikoi baada kwamba mtu ashakivaa na nilimwacha kwanza akalimwacha akakivaa kwanza ndio kikagusa mwili wake baada kile kikoi kugusa mwili wake akamuomba nipe sasa akaambia mmefanya hivi kusudi kwa sababu baada kwamba ashakivaa mimi nenda kukikunja alafu nitausia hii iwe sanda yangu kwe nayo ndani ya sanda nichatiwe mwili wangu kama alivyofanya binti yake hapa masahaba alipowaambia vile Umar akasema Allah laqad kana aqalna huyu bwana alikuwa tumsuta hatujui ameombea nini kumbe si tumfanya haraka kumsuta eh kumbe mambo ni haya sote kila mtu akatamani afadhali yeye angekuwa ameomba ndo ndo Bukhari akaleta hadithi idha urifa sabab sababu ya jambo ikijulikanwa batala alajab mshangao huondoka sasa walipojua huyu sahaba kile kikoi amekiombea kwa lengo gani kila mtu hakushangaa tena bali alitamani awe yeye ndiye alikuwa aliomba wewe hii inaonyesha wazi kwa mwanadamu afaita sarru kukimbilia kuhukumu mambo kwa haraka haraka maembari yambari taanu mwisho wewe unailaumu unaweza kugeuka wewe mlaumiwa sasa kama hapa wewe mlaumu mtu hujahakikisha jambo wenda wamsuta kimlaumu mwisho <laughs> ukawa wewe ndio umelaumika yeye baada ya sababu kujulikanwa kumbe ukahitajika wewe sasa ndio utoe msamaha wewe uombe msamaha wewe sasa na utoe udhuru kwa hiyo mwanadamu afai kutasarra mambo taka polepole kwa hivyo ni sunna kutabaruku kwa kitu kilichogusa mwili wa mtume lakini ni sunna ikiwa ni kweli kile kitu sio huno uzushi na ukhurafi ulioko daula za Turkia na daula sio za Kazakhstan za wapi ati wenyewe kwenye museum ati nyele moja mbili ati nyeza mtumi sijui hiki kikapu cha mtumi kile kiatu chake huu ni upuzi mtupa kuna lolote ulama wamethibitisha wazi hakuna hata athari moja mtumi iliyobakia hakuna mwisho ni ule upanga alompa ukasha alihusiwa azikwe nao alihusia azikwe nao akasema yule kwenye Badr alipovundika upanga wake akashika gongo la mtende lile gongo mtume akalishika likageuka likawa upanga huu sahaba alihusia nizikwe nao na akaziko nao na mwisho iliyobakia ni athar ni pete yake alikuwa nayo Uthman radhiallahu an ile pete ya mtume akaitukua ikaenda ikaanguka kisimani mpaka leo haijulikani haikupatikana tena kwa hivyo hakuna athari hata moja ya mtumi iliyoko iliyoko wazi mpaka sasa ambayo ni thabit kwake hiyo iliyoko Turkia na wapi ni uzushi mtupu ni nyee zao wenyewe labda ni nyee za mashehe zao zieshewe huko na magugu na mengineo na mapandre ya, ya, ya, ya zuo wengine wameka kinu watu alikuwa kipazia mtee sijui kipazia zote hizi ni uzushi na ukhurafi na kufuga shirki wal billah kwa hivyo athari za mtumi zote zishaondoka lao ungelikuwa ziko kweli sisi tungekuwa watu wa kwanza kwenda kutafuta baraka yake tungekuwa wa kwanza kwenda kuzitafuta na mashekhe zetu wote wangelikuwa wao wametutangulia hapo lakini madamu hakuna khalas hizi athari zimeondoka lakini lao zingelikuwa ziko ukweli ingelikuwa yajuzu mpaka leo kutabaruku nazo naam تاسعا فائدة تسع وفيه أن النساء يغسلهن النساء warijala yughasiluhum arrijal hadithi yaonesha wazi kwamba kisharia mwanamke huoshwa na mwanamke mwenzake hakuna ruhusa ya maiti wa kike kuoshwa na mwanamume hata kama baba na mwane hata kama ni ma, baba na binti yake la yajuz hadha madamu mwanamke maiti ni lazima aoshwe na wanawake warijala yughasilhum rijal na mwanamume aoshwe na mwanamume hakuna ruhusa mwanamume kuoshwa na mwanamke la yajuz hadha Allahumma illa isipokuwa katika hali mbili hali mbili ulama wamezitoa ndio yajuzu mume kumosha mke na mke kumosha mume katika hali mbili peke yake hali ya kwanza baina zawjain azawjan mume na mke yajuzu kisheria mwanamume kuoshwa na mkewe ikiwa pengine ameusia ama amependelea na mwanamke vile vile yajuzu akifa kuoshwa na mumewe hapo imetoka ruhusa peke yake kama Ali radhiallahu anhu alipomosha Fatima mke wake radhiallahu anha kwa hivyo hii inaonyesha wazi kwamba yajuzu baina mume na mke na Abu Bakar bin Siddiq radhiallahu anhu alioshwa na mkewe Asma bint Umays bali aliusia Abu Bakar sema mimi nikifa nioshwe na mke wangu Asma na akamuosha kwa hivyo yajuzu mume kumosha mke kama Ali alimosha Fatima na yajuzu mke kumosha mumewe kama Asma bint umais alipomosha mume wake Abu Bakr as-Siddiq hii ni hali ya kwanza iliyotolewa hali ya pili iliyotolewa kwenye kwenye kujuzu ni kwamba lau atakufa maiti na ni bintu saghir hajafika sinu tamyiz ni msichana mdogo hajafika miaka ya tamiz yani hajafika miaka saba msichana mdogo wa miaka minne mitano hapa ndio huruhusiwa baba kumuosha la haraj kwa sababu hajakuwa msichana wa kutamanika hajakuwa msichana wa kutamanika lidhalika yajuzu baba kumuosha binti yake mdogo miaka moja mbili tatu madamu hajafika miaka saba ambao ni sinu tamiz akifika miaka saba kwenda mbele ni haramu baba kumosha bila shaka ni na wanawake na vile vile kama maiti ni mume mama yajuzu kumuosha mtoto wake wa kiume ikiwa mdogo hajafika tamizi mtoto mdogo hajafika tamizi miaka moja mbili tatu pia yajuzu mama yake la haraja fi hadha ama watoto akisha kufika miaka saba binti au mwanamume akisha kufika miaka saba kuendelea kila mmoja huoshwa na jinsi yake hii ndio sheria elimu faida ya kumi ya mwisho وفيه مشروعية تعليم غسل الميت ni sunna kufunza watu kuosha maiti ni sunna watu kwenye jamii wafundishwe hili je hukumu maana je hukumu letu sote sietwe mtu mmoja tu akifa yeye watu wataoshwa na nani majuz hadha lazima watu wapatiwe mafunzo wafundishwe taalim ghasl almayit namna gani maiti huoshwa wa bayani ahkamihi lilumma na zibainishwe hukumu za maiti kwa umma waweko wa ushaji kadhaa huu mgonjwa kuna mwingine huu amesafiri kuna mwingine huyu amekufa kuna mwingine wahakala sio mjini ati mwashaji ni mmoja tu kiwa na dharura yeye eh, hala watu washadangana na yajuz kwa hivyo ni sunna kufundisha watu kuosha maiti na kufundisha watu kuosha maiti sio kufundisha kwa swanamu atile kwa swanamu lioshwe na angalie au tundwe mtu muhai kama fahamu walivyofahamu baadhi ya, ya watu hiyo ni ufahamu mbovu bila shaka si ufahamu mzuri wasahih wasunna ni itukuliwa maiti mtu amekufa kama hapa mtume ameapa mwili wake binti yake ameupeana kwa wanawake Zainab amefariki akawaita wanawake akawafundisha kuosha kwenye mwili wa maiti hai maiti ambaye kwamba ni amekufa si swanamu atili tundwe sanamu liwekwe mezani hapa misikitini au madarasa manini madarasani atihonesha watu hiyo ni uslubu uzuluzuka na ni uzushi kwenye dawa maejuz hadha bila shaka huku ni kuzusha mbinu ambazo si mzuri kwenye dawa hata kama baadhi ya watu fudhala wamelifanya ili jambo lakini si sawa ni makosa na ni kinyume na mafunzo ya mtume sallallahu alaihi wasallam wataka kumfundisha mtu kuosha maiti ngoje afe mtu uombe ruhusa uingizwe uwafundishe maiti huyu kabisa amewekwa hapa ufundishe lakini likitundwa sanamu likioshwa hii itakuwa ni urongo hauoshi maiti wewe waosha sanamu au mtunde mtu hai mweke kwenye meza mlalishe baada ya kuoshwa inuka ndao zake asa hiyo maiti hadha majuz hadha kadhib wala si hakika ya mambo lidhalika utakuta mtume sallallahu alaihi wasallam alifundisha ahkam janaza kwa mdomo tu mpaka alipokufa binti yake akamtunda mwili wa binti yake akawafundisha watu kwenye mwili sio kwenye sanamu wala mtu ambaye kwamba le hai na hii ndio inavyotakana kama alivyofunza mtume na sisi pia tufunze lakini baadhi ya ndugu zetu wengine wamefahamu hivyo lakini twawaambia ni fahamu mbovu na ni kinyume na hadi ya mtume sallallahu alaihi wasallam hadithi inayofuata mbele عن أبي هريرة حديثكم 22 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشية أي نعى للناس النجاشية في اليوم الذي مات فيه نتومي عليه الصلاة والسلام نعى للناس اللي بتنغزي واتو نعى يعني أخبرهم بموته نعى للناس يعني أخبرهم بموته اللي بخبار واتو كيفو جنجاشي aliwapa habari kuhusu kifo cha an-Najashi fil yawmi alladhi mata fi katika ile siku aliyokufa an-Najashi akawatangazia kwamba an-Najashi amefariki na an-Najashi jina lake aitwa Ashuma Ashuma hii ndio jina lake fakharaja ila al-musalla akatoka kwenda kwenye musalla fakabbara arba'a takbirat alafu akamsalia najashi salatul ghaib na akapiga takbira nne kwa sababu najasha alikufa habasha habasha na mtume alayhi salatu wasalam alimsalia akiwa Madina kwa hivyo alimsalia salatul ghaib salatul ghaib yani ni kumsalia maiti akiwa hako kwenye mji ule yuko mji mwingine na asema akapiga takbira nne kwenye hiyo sala hii ndiyo maana ya hii hadith fihi fawaid katika fawaidul hadith faida za hii hadithi اولا الحديث الحديث يدل على أنه يجوز إعلام من يهتم بموت الميت بموته يعني يجوز kuwajulisha watu wanaofuatilia vifo vya watu yajuzu wajulishe kwamba kuna maiti yankufa kwa ajili ya kuswaliwa hadha jais mtu akifa ukapiga simu fulani amefariki na janaza itakuwa mahali fulani saa fulani hadha jais kwa sababu fihi maslaha lilmayit kuna maslaha kwa ule maiti kila watu wakihudhuria kwa wingi kila ikimfaidisha ule maiti na mtume alayhi salatu wasalam kwenye hadithi nyingine asema ikisimama kwenye jeneza ya mtu swafu tatu ghufira lahu إذا قام عن الميت ثلاث صفوف غفر له صلاة الجنازة ikitimu swafu tatu zikapatikana swafu tatu tu ule maiti usamehewa kwa dua zake ule maiti usamehewa kwa dua zake lidhalika ulama asema hata kama watu watakuwa kidogo imamu afanye bidii awe awapange swafu tatu kwa sababu zikiwa ni swafu tatu ule maiti hughufiriwa hadithi inasema hivyo idhan hata kama watu ni kidogo ni vizuri watu wasimame mara tatu hadha jayyid hata kama safu haitojaa huku na huku hata kama saa nyingine itatokea kasoro huku na huku pengine ni uhaba wa watu ni vizuri zikiwekwa laini tatu kwa sababu ingie kwenye hii hadithi ili yule maiti apate maghfira annahu ghufira lahu wakisimama thalathu sufuf ala almayit walaysa bimanhi kutangaza kuwapa habari watu kifo cha mtu haikatazwi bishart ikiwa malengo wawajulisha wenye kuhudhuria kusali hiyo haikatazi lakini wewe watangaza ni shahwatu ni au desturi ya habari kwamba kuna kitengo sasa matangazo ya vifo ha, hatuzungumzii hayo hatuzungumzii hayo sisi tutazungumza kuwapa habari wale wahusika yani mtu wamjua kwamba huu nkimwambia atakuja jeneza hawa ndio yajuzu kuwaambia sio wengine ambao kwamba hata ukawaambia hawaji kamwe ukawaambia hawaji au hawashughuliki na habari ya watu kufa wala nini hao hakuna haja ya kuambia la har, la la daia fi hadha kwa sababu mtume sasa alipokufa najashi aliita masahaba zake njooni tumsalie kwa sababu ajua watasali kwa hivyo na ikiwa hali ni kama hiyo hapo yajuzu kutangazia watu au kuwapa habari kuwapa habari ya kifo ili waje fanya nini waje wasali ama masala matangazo ya kifo kama tunafanya sisi tangazo tangazo kadha kadha kadha kadha ikawekwa barnamiji hasa ya vifo tu ah, hili hakuna hili hakuna katika sheria wala hatulijui asili yake ni mtu akifa watu waambiana waambiane fulan ziko walhamdulillah siku simu fika aqsal bilad ambaye kwamba hajui ukamjulisha na mazishi itakuwa saa fulani hii ndio inavyotakikana malengo ya, ku, ya kutangaza kifo ni kuhudhuria kwa janaza kama ni watu ambao kwamba hawana alaka na kuhudhuria janaza idhan hakuna haja ya kupewa habari ya kifo kile hadha hu ثانيا فائده <clears throat> pili وفيه أن الجنازة يصلى عليها في المصلى سنة نكوان الجنازة يصلى عليها في المصلى as-sunna ni jeneza iswaliwe kwenye musalla kwenye uwanja utengwe uwanja hasa hunu uwanja wa kusalia maiti maiti haiswaliwi miskitini. maiti haiswaliwi miskitini. lakini yajuz jawazi jawazi yajuzu kuswaliwa msikitini yafaa saa nyingine jeneza kuswaliwa msikitini lakini al-afdal an tusalla fil musalla mtume alayhi salatu wasalam hakuswali salatul janaza isipokuwa kwenye musalla wake na aliswali msikitini mara moja tu kwenye hadithi ya Sahal ya eh, Saad eh hadithi ya kweli ya Aisha kwamba aliwasalia watoto wa Sahal Sahal na Suhail kwamba aliwasalia msikitini <clears throat> lidhalika alifanya hivyo mara moja tu kuonyesha jawazi wa ila janaza zake zote zilikuwa ni musalla kama hii najashi tena hii ni salatul ghaib tu angalikuwa aweza kuiswali msikitini ambaye ni msikiti wake Masjid Nabawi ndio afdalul masajid baada makkah lakini akatoka Masjid Nabawi akaenda kwenye musalla asema fakharaja ila al hii ni dalili ya kuonesha as-sunnah salatul janaza husaliwa kwenye musalla na hiyo ndio bora lakini ikiswaliwa msikitini ni sawa ni jaiz lakini si bora kama kwenye musalla tatu فائدة تات وفيه مشروعية الصلاة على الميت الغائب وفيه مشروعية الصلاة على الميت الغائب نسنة كصليوة ميتي أليغيب بيها نكتك سنة سينجين إذا كوتكو هابا نميتي كمبالي نسنة كمصليا ميتي ألي أليغيب صلاة الغائب نعلم مختلفيانا كنهي مسألة maneno tawil khilaf kuhusu je ni sunna au si sunna au ni, ni haja au ni kadha lakini khulasa hii khilaf ni kwamba mtume kumsalia najashi hichi kitendo kimefasiriwa mara mbili mara ya kwanza tafsiri ya kwanza ni kwamba alimsalia an-najashi kwa sababu an-najashi hakusaliwa kule Habasha alikuwa ameficha uislamu wake asijulikane kwa hivyo wale wakamzika kinasara kikwao ndio mtume sallallahu alaihi wasallam akamswalia salatul ghaib kwa sababu ni muislamu mwenzetu hiyo ni sababu ya kwanza walisema ulama kwa nini alimswalia Najashi salatul ghaib au sababu tafsiri ya pili ni kwamba alijulikana kwamba Najashi muislamu alijulikana lakini kwa vile ni sahibu sharaf alikuwa na cheo kwenye jamii kwenye dini cha kunusuru na kuwahami waislamu waliodhulumiwa akawaeka akawapa hifadhi sasa mtume naye jaza kumlipa majaza yake mema akamswalia akamuombea Mungu kwa ile kheri aliwafanyia waislamu akawapokea nchi yake akawahifadhi akawapa hifadhi na amani kwa hivyo ulama asema tafsiri ya pili ni kwamba alimswalia Najashi kwa sababu alikuwa anacheo kwenye dini alifanya jambo la kheri kusaidia uislamu zama hizo kwa hiyo ulama wakasema hii hukumu itamchukua kila mtu mtukufu kwenye dini ya kifa ambaye watu waislamu wamenufaika na yeye wakasema ulama ni sunna kusaliwa salatul ghaib kama alim mwanachuoni mkubwa ambaye maarufu ameeneza dini amestasambaza dini duniani kama hiyo akiamrisha kiongozi aswaliwe ataswaliwa au ni mtu muislamu amekufa biladul kufru miji ya kikafiri kule alikufa na tukajua kwamba hakufanyiwa haki zake alitukuliwa kenda katupwa na serikali akazikwa ovyo ovyo huyu husaliwa salatul ghaib kwa sababu amekufa biladul kufur na hakuna waislamu waliomstiri au kama hapa kwetu mtu anyakuliwe pengine na daula aende apotezwe hajulikani hitima yake uhai ufie baadaye ukapata habari ametupwa wapi ametupwa wapi huyu usaliwa fi salatul ghaib kusali wapi salatul ghaib bora tukishapata habari amshauawa tukawa tuna yakini shauawa basi hapo usali uswaliwa salatul ghaib maana maiti hutopewa zitakwenda kutupa mpaka utupwa wala yadha billah kwa hivyo hizi ni sababu ambazo kwamba lao zitapatikana muislamu yajuzu kufadhiliwa salatul ghaib ama kufanywa salatul ghaib ndio dasturi mtu akifa pa husaliwa ghaib ah, hii si katika sunna bila shaka kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam alituma masahaba kadhaa jeshi lienda likapigane kila mahali na hupata habari ya kifo wala hakuna hata mtu mmoja aliyomsalia Madina salatu al ghaib lidhalika fi ghazwati mu'ta vita vya mu'ta alpanda mimbar akasema al-an qutila zaid zaid ameuawa sahi wa sahaba wakalia na yeye akalia akakaa baada muda akasimama tena al-an qutila ja'far ja'far ameuawa watu wakalia msikitini akasimama tena al-an qutila abdullah bin rawaha masahaba watukufu wote watatu wakauawa mauta wala mtume hakuwasalia salatul ghaib Madina kwa sababu ajua waislamu walikwenda naye jeshi watamsafisha wamzike watamzika kiislamu lakini hii ndio ulama wanavyosema wasunna ni kwamba salatul ghaib hufanywa ikihitajika sio dasturi kama wanavyofahamu baadhi ya watu afau tu salatul ghaib la ma yanbaghi sunna hufanywa ikihitajika ikiwa kuna haja kama maiti ya kufanyiwa hayo tutamfanyia sisi maiti amepotea amezama baharini atukumuona tena mpaka leo tutamsalia salatu lawaib tukisha kupata habari ya kifo chake yani au mathalan amekufa dual za kufur hakuna muislamu alimshughulikia tutamsalia salatu al au mathalan ni mtu ana mchango mkubwa kwenye dini na kwenye jamii alim kabir min ulama sunna amekufa na watu wamenufaika na ilmu yake kiongozi akiamrisha asaliwe basi atasaliwa hizo ndo hali ambazo kwamba yajuz kusalia salat al-ghaib رابعا فائده ya nne أن السنة في الجنازة أن يكبر أن تكبر عليها أربعة sunna kwenye swala ya janaza ni kufanywa takbira nne ni kufanywa takbira nne hii ndiyo sunna الصحيح من أقوال أهل العلم sunna ni kufanywa takbira nne na yajuzu vile vile kuongeza ya tano na yajuzu kuongeza ya tano amma baada ya takbira ya tano fala yajuzu bihal haifai kuongeza takbira zaidi ya tano kwa sababu istaqarra al-amru ala dhalik zamani wakati wa Umar radhiallahu an aliwaita masahaba ahlu badr atakakuwashauri akasema mbona mimi naona kila mkiswalia kila mtu ana takbira yake huyu apiga tisia yule apiga takbira saba yule nne yule tano Umar akawakusanya masahaba kwenye beiti ya Bi Uthman an-Nahdi akawaambia unzuru ila amrin tajtami'una alayhi kwenye nyumba inda abi Mas'ud al-Badri Uqba ibn akawaambia mimi sitaki kusikia kila tukiswalisha leo takbira nne mara tano mara saba sitaki tabia hii Umar akawaambia masahaba undhuru ila amrin tajtami'una ilayhi shaurianeni leo sahi tumalize hii kadhia tuyafikiane takbira ni fulani takbira idadi fulani basi na hiyo ndio ibakie itumiki asema alorai kwa Umar fanadharu fil amr thumma ijtama'u ala arba'i takbirat wakashauriana masahaba wote wakasema sisi tumeafikiana kwenye takbira nne basi Umar akaamrisha kuanzia na leo sitaki kusikia zaidi ya hapo hadha hu thumma baada muda wengine wakafanya ya tano kutoka kwenye hii kama alivyoulizwa imamu Ahmad kuhusu hilo jambo akasema siwezi kuwapinga kwamba imamu akiswalisha takbira ya tano nukabbir ma'a li'annahu thabata fi hadithi Zaid ibn Arqam kwamba mtume kabbara khamsan kwa hivyo kitendo cha mtume kilimalizikia kwenye takbira tano akauliza Imam Ahmad wa amma idha kabbara al-kha imamu akikabir takbira ya sita na kuendelea akasema imamu Ahmad amma hadha fala akiongeza takbira zaidi ya tano akafanya sita hapo usimfuate imamu hapo usimfuate imamu eh, Ahmad akasema na baadhi ya ulama akasema angojee mpaka imamu atoe salamu lakini Shafi asema toa tu salamu akiongeza takbira ya tano au ya sita toa salamu wasahih ni kwamba takbira zilizothubutu kupigwa ni tano eleza al-asl ni nne lakini akitaka kuongeza imamu asizidi ya tano baada ya tano hii itakuwa kuleta tashwishi na kuvunja ijma fulani ambayo kwamba iko kwa ulama لذلك ابن عبد البر ابن عبد البر سيما ثم استقر الأمر على أربع تكبيرات وأما الزيادة على هذا فهو شذوذ يشبه البدعة والحدث أسمع عبد البر كشاء صحابة وكاستقر وكاموا وكما تكبير زي كوميكي كوني kwa sababu riwaya nyingi za mtume zimekuja takbira ni nne nyingi sana ndio masahaba wakachagua nne asema Abdul Bar atakaye kuzidisha zaidi ya nne hiyo ni shudhudh yushbihu albid'ata walhadath yafanana na uzushi hakusema ni uzushi lakini anasema yafanana na uzushi kwa sababu watu wote mjini mathalan washazoea hapa takbira ni nne toka wainukie ha mimi nije nilete ya tano na ya sita yalla ya tano kuna baadhi ulama wamekubali yalla ya tano kwa sababu kuna hadithi ya Zaid ibn Arqam ama mtu akapiga takbira zaidi ya tano hii bila shaka haipendezi haipendezi akitaka kuongeza takbira ni akomeke kwenye takbira ya tano lakini akitaka bora akomeke kwenye nne kwa sababu hii ndiyo kauli masahaba jumhur wamefikiana kwa ushauri wa Umar kuchagua takbira nne na Umar akaamrisha hakuna ruhusa ya kuzidi takbira nne khamisan faida ya tano ya hii hadithi وفيه النهي عن الإعلام المستمر بعد الموت بعد موت الميت وفيه النهي حديث يكتازا عن الإعلام المستمر tangazo la kuendelea la kifo baada mauti almayit baada maiti kufa maiti ashakufa kushatangazwa yatosha sio kila siku siku ya kwanza tangazo siku ya pili tangazo siku ya tatu tangazo hadha min albid'a hadha min albid'a kama anavyofanya baadhi ya idhaa ati huomboleza siku tatu huomboleza siku saba hadha min an-niyaha wa min albid'a ndio angalia hadithi ya 80 na'a lin-nasi an-najashiyya fil yawmi fil yawmi alladhi mata fi tangazo ni ile siku ya kifo tu ile siku ya kifo kisha kupita basi hukuruhusiwa tena kutangaza mathalan maiti yankufa leo utaruhusiwa kutangaza kifo chake leo tu kesho ikifika khalas hakuna ruhusa tena kutangaza kifo chake kwamba oh kadha la, lakini kuambiana kwa kawaida kwamba jana fulani alikufa tukamzika haya mambo mbali lakini ama masala kuenezwa habari ya kifo chake tena baada mtu kuzikwa ashazikwa haifai tena kueneza habari zake na au kuombeleza ati siku tatu itakuwa ni kutangaza maombolezo yake tu au siku saba itakuwa nkutangazwa maombolezi yake hii bila shaka minal bid'a wasunna ni utangaze fil yawmi alladhi mata fi kama hadithi inavyosema siku ile alokufa ukaambia watu ambao kwamba wajua hawa wanakuja kuswali jeneza kwa maslaha ya jeneza sio kupewa habari kama shahwa kuna watu hutangaza habari kama ni utangazaji ni kama au ni kazi ni kazi kwamba ni utangazaji fulani la atuzungumzie hilo tuzungumza kupeana habari kwa kawaida kwa ajili ya mtu kuja kushuhudia jeneza hiyo ndio ilokuja kisheria wala haihitaji kupeleka mahali habari ambapo haihitajiki lidhalik baada ya leo kuisha tukamzika maiti shamzika baada tu ya kumzika maiti haijuzu tena sasa sisi kuendeleza utangazaji wa habari yake ya kifo intaha tukimtaja tutasema rahimahullah Allah mrahamu ah mbona hamkuniambia alipokufa basi kwisha hukujaliwa hukuwa mzishi wake haukuwa ni mzishi wake lidhalika zamani masahaba wengine walikuwa wakifa wala mtume hajui wala hakuambia kwa nini hamutangazi muimzima au siku mbili tatu paka si tukajua hakusema hivi lidhalika alipokufa yule mwanamke kufagia msikitini radhiallahu anha masahaba walimtukua akamsafisha kando akamzika baadaye mtume sasa ah mbona amemkosa amemkosa hamuoni baada ya mwezi akaulizia ule mwanamke akifagia uko wapi akaambiwa ah, alikufa tukamzika akasema afala adhantumuni mbona siku hiyo hiyo alipokufa mkuniambia unaona akashiria siku ile ile aliyokufa yani hizi zingine hakuzitaja akaambia afala adhantumuni siku ile alipokufa tu mbona hamkuniambia na mimi nikaja kamwombea Mungu kwa hivyo ina maana kwamba huambiwa mtu aliyekusudia kuja kumswalia huu ndo mtu haambiwa kifo sio mtu ajua wazi huu hata haji hakuna haja hata kumwambia maana halafi haja atasikia tu baadaye na akaambiwa hatukujua akasema dulluni ala qabriha nende twendeni mkanionyeshe kaburi yake akaenda akamswalia baada shazikwa kwa sababu kukumbuka ihsan ya kufagia msikiti alikuwa akiutoa taka msikitini akiufagia hili jambo mtume kwake likawa kubwa akamkumbuka kwa wema kama ule na ndo mwenyewe akasema nimeoneshwa ajira za watu wenye kufagia msikiti nikaziona ni kubwa ndo maana mpaka mtume akajifunga kwenda kumswalia baada ya mwezi hii yaonesha umuhimu sana wa jambo la kusafisha msikiti na kushughulika kushughulikia msikiti ni jambo lenye ajira kubwa kisheria mpaka mtume kufunga kujifunga kwenda kumswalia mtu aina hii bila shaka yaonesha ana mchango mkubwa kwenye dini mtu kama ule kwa hivyo haya ndo malengo ya salatul janaza ikhwan akhawat lidhalika sio habari za kiholela za maombolezi za siku mbili tatu hiyo haitakani siku ile maiti ya kifa sawa watangazie wenzako wanaokuja kuswali janaza waje wamsalie wamuombe Mungu kwa wingi hiyo hiyo yatakikana jambo zuri ama maiti yashazikwa hakuna haja tena intaha lakini anayejua rahimahullah au jamaa yake akija hakupata atakwenda kaburini atamsalia lakini baada ya mwezi khalas hakuna tena ruhusa ya kumsalia maiti kaburini baada ya mwezi ruhusa imetoka kwenye mwezi mmoja tu ukijua kifo chake baada ya miezi miwili mwezi mmoja na nusu mwezi mmoja na siku tano khalas wewe tu muombe Mungu wala haina haja ya kwenda kaburini kumuomba kumsalia yaruhusiwa kumsalia baada ya kufa lakini katika kipindi chini ya mwezi isivuke mwezi faida ya mwisho katika hadithi masala je هل رفع الايدي في جميع التكبيرات او في الاولى فقط je usawa ni upi ni kuinusha mikono kwenye takbira za janaiza zote nne au ni takbira ya kwanza tu الصحيح من أقوال العلماء ni kwamba zote kauli mbili ni sawa kuinua kwenye takbira ya kwanza tu kuna hadith ya Abdullah bin Mas'ud na kuinua mikono kwenye takbira zote nne kuna hadith ya Abdullah bin Umar kwa hivyo alioinusha mikono kwenye takbira ya kwanza tu kwenye sala ya jeneza ni sawa yuko kwenye sunna na alioinusha mikono kwenye takbira zote nne ni sawa yuko kwenye sunna wala si mambo ya mizozo wala kujadiliana watu mambo kama haya madogo madogo mayambaghi umayajuz wataka kuinua wewe zote inua la shikali na usimpinge yule ambaye kwamba hainui zote iwe inua moja mwachie mwenye kauli yake ameipenda na anaona hiyo ndio kauli kwake yenye nguvu na yule ambaye kwamba yuinusha kwenye takbira ya kwanza tu asimkemee yule ambaye yuinusha zote sababu kila mmoja ako na hadithi sahihi kwenye hii masala hii ni hadithi sahih na hii ni hadithi sahih kwa hivyo haina haja ya mizozo kwenye masala kama haya kwa hivyo hizi ndo baadhi hadithi mbili zimeeleza ahkamul janaza ameleta hizi hadithi mbili hadithi ya kwanza imeeleza sifatul ghusl ghusl sifa kuosha maiti hadithi ya pili imeelezwa namna ya kusaliwa hadithi ya hii ya buhuraira imeeleza namna ya kusaliwa na hadithi ya kwanza ya Muatia imeeleza namna gani maiti yanavooshwa namna gani maiti yanavooshwa hizo ndio baadhi ya fawaid ambao zimekuja kwenye hizi hadithi tuliochukua leo mbili naktafi bihadha tutakuwa wenye kukoma katika hii insha Allah taala tutakomea hapa maana hadithi ya mbele ni ndefu kidogo na ina masail yataka wakati kidogo naktafi bihadha insha Allah labda kama kuna maswali insha Allah